الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لو إسلام بإذن الله تبارك وتعالى تتكوى نا سلسلة هيني يا درس فوبي فوبي تكشرهيشا متون بهذه متون زيليم أمزقان بزميكوسانيو نا الدكتور عبد المحسن ابن محمد ibn Muhammad al-Qasim zikiitwa mutunu talib al-ilm ambazo kwamba zajulikana ni maarufu ziko juzu nne ah, ambazo kwamba zahifadhishwa katika ndani ya Masjid nabawi na wengi miongoni mwa wanafunzi wamejishughulisha kuzihifadhi tutaanza biidhnillah tabaraka wa taala na almustawa alawwal mustawa ya kwanza ambayo kwamba imekusanya matni nne متن يا كوانزا ني متن يا نواقض الإسلام متن يا بيلي ني متن يا القواعد الأربع متن يا تاتو ني متن يا الأصول الثلاثة وأدلتها متن يا ني متن يا الأربعون النووية تكيانزا موجا كوموجا نمتني يا كوانزا مو كوانبا ني متن نواقض الإسلام yani mambo yenye kuvunja uislamu wa mtu baada ya kuthibiti uislamu wake endapo ataparaga mojawapo tayib kwanza kabisa mambo haya ni muhimu sana kwa muislamu kuyajua baada ya yeye kujua nguzo za uislamu baada ya yeye kujua mambo yanayomwajibikia kuyatekeleza katika dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya yeye kuingia kwenye Uislamu ni muhimu ajue mambo yenye kuweza kumtoa kwenye Uislamu endapo atayaparaga, ndiyo apate kuyaepuka na kuyakimbia mambo kama haya, kwa sababu kutoyajua mambo haya huweza akaingia pasi na yeye kutambua na akaharibu Uislamu wake. Kwa hivyo hili jambo ni muhimu sana kwa Waislamu wote kiujumla walijue na walitambue asema ash-sheikh hii risala ni ash-sheikh Muhammad ibn Abd wahhab rahimahullah ta'ala na haya si maneno yake bali yeye amekusanya mambo yaliyoelezwa kat, katika sehemu tofauti tofauti katika vitabu za ulama waliotangulia haya hakuyazusha yeye lidhalika utakuta katika kutub za fiqh vile vitabu vikubwa vikubwa vya fiqi vya madhahib kuna mlango kamili waitwa kitabu ridda kitab ar-ridda yani ni kitabu cha mambo ambayo kwamba yani ni mlango uliokusanya mambo ambayo kwamba endapo mtu atayafanya atakuwa amertadi atakuwa ametoka kwenye Uislamu kwenye mlango hunu Fuqaha walikuwa wakitaja mambo haya. Kwa nini wayataje? Wayaeleze ili watu wayajue, wayeepuke Haya ni mambo hatari ya kumharibia Muislamu uislamu wake. Taib, Muhammad ibn Abdul Wahhab kitu alichokifanya alikusanya baadhi ya mambo ambayo kwamba ayaona ni muhimu Muislamu ayajue zaidi, kwa sababu mambo haya hatari yake zama hizi ni kubwa zaidi, akayakusanya kwa lugha nyepesi kwa ufupisho kwenye kurasa hizi mbili au kurasa moja hini mambo kumi taib ili manufaa yake yawe ya kithiri na yaenee zaidi taib hili ndio ndilo alilifanya kama tutakavyo kuona maneno ya nani ya alimamu nawawi tutakao yanukuu sahihi alimamu nawawi kwa mfano taib au tutayanukuu baadaye taib jambo lingine muhimu kabla kuingia katika maneno ya Imam Muhammad al-Wahhab ni takaniwa tufahamu kama uh, waislamu naam au tukianza maneno ya al-Imam Muhammad al-Wahhab rahimahullah ta'ala asema bismillahir rahmanir rahim i'lam anna min a'zami nawaqid al-islam 10 jua kuwa miongoni mwa yenye kuvunja uislamu Miongoni mwa mambo makubwa zaidi yenye kuvunja Uislamu ni mambo kumi. Hapa twafahamu kuwa haya aliyoyakusanya yeye si yote yenye kuvunja Uislamu, bali ni baadhi. Haya kumi ni baadhi, kwa maana kuna mengine pia yanavunja Uislamu. Kwa nini ayakusanya haya kumi? Kwa sababu asema ni min adhami, haya ndo katika mambo makubwa zaidi. Naam, ukubwa wake ni kuwa yani hatari ni kubwa zaidi ya mambo haya kwa kule kuwa yamekithiri zaidi sahi yani katika mujtamaa yamekithiri mpaka mingine yamekuwa si chochote watu kuyazungumza. Kwa hivyo ni hatari zaidi kwa mtu, kuna uwezekano mkubwa mtu kuingia kwenye mambo haya kumi kuliko yale mengine. Kwa hivyo hatari yake ni kubwa zaidi. Pia kuna mambo yenye kusababisha watu waingie, yenye kusababisha watu waingie kwenye mambo haya kumi ni mengi zaidi. Pia watu wa midharau wameona chochote mambo kama haya kuyazungumza. Haya yote yanaonyesha uhatari wa haya mambo. Tayeb kwa hivyo ndo akayakusanya asema akabi, aka, aki, aki, akianza au jambo au kabla hapa haya mambo kumi lau mtu ataparaga moja yatosha mtu kuparaga moja atoke kwenye nini kwenye uislamu wala haina lazima awe ameyatekeleza yote kumi ndo atoke kwenye uislamu moja tu latosha kumtoa mtu kwenye uislamu madamu atakuwa amelitekeleza hali ya kuwa hujja ishamsimamia na hakuna cha kuzuilia yani kufurishwa yeye, basi atakuwa ni mwenye kutoka kwenye Uislamu hata baada ya hapo akatekeleza mambo na sharia za Uislamu na alama za Uislamu zote. Baada ya hapo akatekeleza akawa yuwakariri yuwasema la ilaha illa Allah, akawa yeye yuwasali yuwafunga yuwafanya na mengineyo, hata kuwa ni mwenye kurudi kwenye Uislamu madamu bado lile la kuvunja Uislamu ako nalo hajatubia nalo na hajaliacha taib hapa tuangalie maneno ya Imam An-Nawawi akielezea hili Imam An-Nawawi kwenye kitabu chake anachokiita uh, Rawdhatu Talibin wa Umdatu Muftin asema wa anna man lam yukaffir na hili atakuja kulitaja katika hizi nawaqidh kumi utakazosoma, litakuwa ni jambo la tatu hili taib asema Imam An-Nawawi na hii ni kuonesha kwa kuwa haya Muhammad al-Wahhab hakuyatoa katika maneno yake bali amenukuu katika maneno ya ulama طيب امام النووي يسمى كوني روضه الطالبين وان من لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى اسي وكفريشا وليشك ديني سيكو يوسلام كما مفano نصارى اسي وكفريشا نصارى او شك في تكفيرهم او اكشوك katika kuwakufurisha كواو او kukufuru كواو au sahaha madhhabahum au akasahihisha madhehebu ya kinasara kwa kuwa hayana neno yako sawa hata kama yeye ni muislamu ameshika uislamu na anatekeleza uislamu asema fahuwa kafirun atakuwa ni kafiri yeye kwa hilo wa in adhhara ma'a dhalika alislam wa baada ya kutekeleza la, la, la kumkufurisha hili moja hata akadhihirisha uislamu uliobakia wote hata akaitakidi uislamu atabakia ni kafiri mpaka lile atubie na aliache jambo lile aliloliparaga liliyomvunjia uislamu wake طيب asema al-Imam Abdul Wahhab al-awwal jambo la kwanza katika haya mambo kumi ya kumvunjia mtu Uislamu ashirku fi ibadati llahi ta'ala ni kufanya ushirikina na kumshirikisha Allah katika ibada yake ukawa katika ibada unapeleka baadhi ya ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala طيب hapa kwanza kabisa tufahamu maana ya ibada ibada ni kila jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha ibada ni kila jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha kila jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analipenda katika matamshi katika matendo yaliyo dhahir na yaliyo yasiri kama mfano wa sala kama mfano wa zaka kama mfano wa tawakkul kama mfano wa uh, dua kama mfano wa khashya kama mfano wa khushu' kama mfano wa khauf kama mfano wa matarajio raja kumtarajia Allah mpaka mwisho wa aina za ibada taib lolote katika haya kubwa au dogo mtu akalipeleka kwa asiyekuwa Allah atakuwa amemshirikisha Allah na huyo aliyempelekea hilo taib na haina maana kwa kuwa lazima afanye ushirikina yote kiukamilifu la ushirikina mmoja akapeleka ibada moja tu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa kwenye mingine yote anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala au hata hilo moja aliyempelekea mwingine akawa amemshirikisha Allah na huyo mwingine yatosha kwa kuwa atakuwa ni mshirikina طيب na shirki ni kumshirikisha Allah na wengine yani anamwabudu Allah si kwamba hamwabudu lakini awabudu na apeleke ibada kwa wengine hii ndio shirki yenyewe kinyume na watu wanavyodhania kuwa madamu yeye atakuwa humwabudu Allah akiswali usali kumsali Allah akifunga ufunga kumfungia Allah subhanahu wa ta'ala basi yeye muislamu atakavyokufanya hatoki kwenye uislamu bali aiza kuwa mshirikina madamu mfano kwenye dua humuomba Allah na humuomba maiti huyo atakuwa ni mshirikina angafunga kaswali kwa sababu ushirikina asli yake ni kumshirikisha Allah kwenye ibada na wengine hiyo ndio ushirikina wenyewe naam alafu endelea al-Imam Muhammad wahhab toa dalili ya hili asema inna Allah qawluhu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ya hili ni qawli Allah aliposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah hamsamehe yule mwenye kumshirikisha yeye na mwingine lakini yusamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki yani yaumul qiyama kwa anayemtaka na kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar hakika yule mwenye kumshirikisha Allah Allah amemharamishia pepo yani haingii atakatazwa kuingia peponi na mashukio yake ya milele yatakuwa ni motoni kwa hivyo jambo lenye litakalokunyima msamaha wa Allah na jambo litakalomfanya mtu akae milele motoni hili jambo ni lenye kumtoa kwenye kwenye Uislamu. Kisha Alsheikh rahimahullah akapigia mfano wa baadhi ya ibada mtu lau atazipeleka kwa mwingine atakuwa amekufuru. Asema wa minhu adhabhu lighairi llah, ni kuchinja kumchinjia asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika ushirikina. Kwa nini? Kwa sababu adhabhu ni ibada, kuchinja ni ibada taib, ambao kwamba ni wajib apelekewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar ukisali msalie Mola wako peke yake na ukichinja mchinjie Mola wako peke yake kwa hivyo kuchinja ni ibada kuchinja taadhiman kwa kutukuza hii ndio inayokusudiwa hapa ama kuchinja mbuzi kwa sababu ya kula nyama hii haina neno hii si kuchinja kwa ibada au kuchinja aa, ah, kwa sababu ya kukirimu mgeni. Hapa makusudio ni ile nyama tu na kukirimu yule unayemkirimu akuwa ah, atakula taib, au ni wewe kuwa wataka ile nyama kula. Lakini kuchinja inayokusudiwa kuwa ni ibada ni kule kukusudia kumwaga damu kwa kumtukuza yule unayemwagia damu. Makusudio yake si nyama, ni ile damu imwagike kwa kumtukuza. Taib, na kama mfano wa mtu akichinjia kaburi. Kaburi halitaki nyama wala halili nyama wala lioko kaburini hali, lakini huwa ni ile damu tukumwagia kwa kumtukuza. Hii ni kichinjo cha ibada, na utakuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kichinjo cha aina hiyo hutukuzwa Allah nacho peke yake, huchinjwa kama Eh, mnyama yule kwa sababu ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, hafai kufanywa hilo mwingine sio kwa Allah. Au atakayemchinjia jini, akapiga mfano mwingine, kama ilivyokithiri jambo kama hili, watu kuchinjia majini au kuchinja katika kaburi, kama wanaochinja katika makaburi ya mawali albadawi na wengineo. Haya yote ni ushirikina, na huu ni mfano tu, lakini kila lililothubutu kuwa ni ibada ukilipeleka kwa sio kwa Allah itakuwa ni ushirikina. Kwa hivyo hii ni kaida watu waishike kumshirikisha Allah kwenye jambo lililothubutu kuwa ni ibada na mwingine ukamshirikisha na mwingine huu ni ukafiri na atakuwa ametoka kwenye Uislamu na wajibu ni kila jambo likithibiti kuwa ni ibada basi umpwekeshe nalo Allah subhanahu wa ta'ala usimpelekee wala usimkusudie nalo mwingine yoyote atakaye kuwa hii ni kaida chochote kitakachokuwa kikubwa au kidogo madamu ni ibada hafai kupelekewa yoyote atakayekuwa mkubwa au mdogo madamu si Allah subhanahu wa ta'ala na ni wajibu apokeshwe nalo nani Allah subhanahu wa ta'ala طيب Sheikh akaendelea kutaja jambo la pili lenye kumvunjia mtu Uislamu asema athani man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita atakayejalia ukati baina yake na baina Allah yad'uuhum yani katika yeye kufika kwa Allah na kukurubia kwa Allah na kumwabudu Allah kuna kitu amekiweka katikati hukipitia hicho kitu ibada zake humpelekea huyo mtu au hicho kitu na kutaka kufika kwa Allah utaka huyo mtu au kitu kimfikishe akajalia ukati yad'uuhum akawa anamuomba huyo mtu na huo ukati wayasaluhum shafa'a na anawataka utetezi mbele ya Allah na shafa'a mbele ya Allah wayatawakkalu alayhim na tegemeo lake, lake akawa ni huyo mtu aliyemjalia ni ukati baina yake na Allah mpaka wengine kawa usema usiponishika mkono mimi nitapotea au yawmul qiyama usiponishika mkono mimi nitaangamia yani hunu ukati huambia hivyo tayib kawa tegemeo lake ni bali wengine husarihisha ya rasulullah wewe ndio tegemeo langu wamuita mtumi au amuita fulani katika watu wema wewe ndio tegemeo langu madadi ya fulani nisaidie wewe fulani huku kumtegemea. Hii ndio tawakkali yenye kumtegemea, na tawakkul ni ibada, hufai kumtegemea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkalu ala Allah in kuntum wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah peke yake ndio mumtegemee ikiwa kweli ni waumini, kwa maana ukimtegemea mwingine si muumini. Tayib, kwa hivyo haya yote akajalia ukati baina yake na Allah akawa anawapelekea dua anawaomba wale wakao ule ukati au anawapelekea ibada kama kuwekea nadhiri taib au anawaomba utetezi nitetee ni mbele ya Allah nipatie shafaa hii itakuwa ni shirki kwa nini kwa sababu shafaa hakuna anayemiliki isipokuwa nani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ukiiomba kwa asiyekuwa Allah hata ikiwa ni malaika hata ikiwa ni nabii itakuwa umemshirikisha Allah na yule katika lile Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusiana na shafaa amittakhadhu min dunillahi shufaa qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun ya qul lillahi shafaatu jamia kwenye suratu zumar asema hivi wamechukua asiyekuwa Allah wamemfanya kwa kuwa ni watetezi yani shafaa wanamuomba utetezi ha qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun hawakuwa hawa hawakumiliki chochote si wenye kumiliki chochote wala hata hawatambui hawaelewi hayo wanaoomba wako makaburini hawaelewi wala hawawasikii kamwe kisha asema qul lillahi shafaatu jamia sema ya Muhammad waambie Shafaa yote يوم القيامه ni milki ya Allah.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 Na ukitaka kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ishi hapa ulimwenguni kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtakasia ibada na kumpwekesha Allah kwa kila anayestahiki kupwekeshwa, na uwache shirk, kama ulivyosema Mtume sallam, kwa e, eh, shafaa ni ya watu waliotekeleza tauhid. Naam, طيب Kwa hivyo atakayejalia ukati baina yake na Allah kawa anawapelekea ibada wale ukati au anaoomba shafaa au anawategemea hao huyo atakuwa amekufuru kwa ijma ya ulama Taib, na hii ndio sababu kubwa ya washirikina wale waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wao walidai ukati. Hii ndio sababu kubwa. Wala wale hawakuwa wakiwataka hawa waabudiwa wao kimalengo ni wao tu, la bali walikuwa wataka kukurubia kwa Allah, lakini kupitia kwa hawa, kama walivyo alivyonukuu hilo Allah subhanahu wa ta'ala akielezea hali yao, wasema walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah umesikia hapa illa liyuqarribuna ila Allah. Kwa hivyo hata hawa washirikina wakati mtume walikuwa wataka kukurubia kwa Allah. Kwa hivyo si kwamba hawamjui Allah, wamjua. Si kwamba hawataki kukurubia kwa Allah, wataka. Si kwamba wao hawamkusudia Allah, wamkusudia. Lakini kule kupitia kwa hawa ambao kwamba wanaoitakidi watetezi wao na ni ukati wao ndio ukawa ukafiri wao. Idhalika Allah Subhanahu wa ta'ala sema wattakhadhu min dunihi awliyaa, wakisema ma na'budum, haya tunawapelekea miongoni mwa ibada, hatuwapelekei isipokuwa liuqarribuna, watukurubishe sisi kwa Allah, si kwamba malengo malengo yetu ni wao hawa la watufikishe wapi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayib na kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema wayaqulun wanayafanya hayo wanaoyafanya kupitia kwa hao alafu wayaqulun haulai shufaauna inda Allah hawa ni watetezi wetu kesho inda Allah mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala akawakufurisha katika ile aya kwanza watakhadhu min duni mwisho asemaje inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar akawakufurisha kwa hilo kwa kuweka ukati baina yao na Allah na akawakadhibisha tayib na la wajibu kwa hivyo ni kumwomba Allah moja kwa moja bila kupitia kwa yote mwingine kama alivyosema Allah ud'uni astajib lakum niombeni nitawajibu la wajibu ni kumwabudu Allah peke yake. La wajibu ni kumwomba Allah utetezi, akujalie utetezi uwe ni mwenye kutetewa na utetezi atakaouidhinisha kwa wale wenye kutetea. Taib, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kwa sababu yeye ndio mwenye kuumiliki utetezi. Taib, alafu ya tatu ameitaja alimamu Abdul Wahab katika miongoni mwa yenye kuvunja Uislamu wa mtu ni mtu asiwakufurishe washirikina aone washirikina wale si makafiri mfano manasara na mayahudi na wengineo awe yeye hawakufurishi au ashuku kafiri wao au asisi, asahihishe madhehebu yao huyu kwa hilo atakuwa amekufuru kwa ijmaa ya ulama na tumetangulia kunukuu maneno ya limamu nawawi hapo mbeleni ki maneno haya kamili hivi hivi haya maneno kamili yamefanana na maneno ya Imam Nawawi tulionukuu kwenye kitabu ah, tulichochangulia hapo mbele uh, cha uh, kitabu cha روضة الطالبين وعمدة المفتين cha alimamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tayib. Jambo la nne katika miongoni mwenye kuvunjia kuya kumvunjia mtu Uislamu wake ni asema al-Sheikh warabi' ar-rabi' man i'taqada anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi. Aitakidi kuwa uongofu usiokuwa wa mtume sallama ni mkamilifu zaidi kuliko uongofu wa nani wa mtume, yani njia isiyokuwa ya mtume Muhammad sallam katika waliokuja baada yake wakazusha njia zao zinaokhalifiana na njia ya mtume kisha aje aitakidi njia hii ya hawa waliozosha njia zao inaokhalifiana zinazokhalifiana njia ya mtume ni bora kuliko ya mtume Muhammad au akahukumu na au akaitakidi aka, aka kwa hukumu isiyokuwa hukumu asema au anna au anna hukma ghairihi au akaitakidi kwa hukumu isiyokuwa ya mtume sallam ahsanu min hukmihi ni bora kuliko hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam akiitakidi hilo basi atakuwa mikufuru kwa hilo asema akapiga mfano kama mfano wa wale kalladhina yufadhiluna hukma tawaghiti ala hukmihi kama wale wanaofadhilisha hukumu ya matawaghiti zile qawanin zaidi ya hukumu ya mtume sallam aliyoteremshiwa naam na hapa katika hukumu kuna hali nne ya kwanza ni kuwa au tatu atakuwa amekufuru moja atakuwa ni ukafiri mdogo usiotoa usiomtoa kwenye Uislamu. Tatu za kwanza ni ukafiri mkubwa kumtoa kwenye Uislamu hali ya kwanza ni kuwa aitakidi kwa kuwa hukumu ile isiyokuwa ya mtumi ni bora kuliko hukumu ya mtumi hiyo atakuwa amekufuru kwa hilo pili aitakidi kuwa hukumu ile isiyokuwa ya mtumi ina ni sawa ni sambamba ni sawia na hukumu ya mtumi asifadhilishe lakini aseme ni sawa na hukumu ya mtumi atakuwa amekufuru kwa hilo tatu ni aseme kuwa hukumu ya mtumi ni bora kuliko hukumu ya huyu mwingine taib lakini pia yajuzu kuhukumu na hukumu ya huyu mwingine pamoja na hivyo pia atakuwa amekufuru hali ya nne ni atakidi kuwa hukumu ya mtume ni bora na ni wajibu wa hukumu na hukumu ya mtume na akihukumu na hukumu ya mwingine atakuwa amefanya maasia na astahiki kuadhibiwa lakini tu shahwa, shahwa ikamfanya au hawa ya nafsi au matamanio ya dunia kamfanya hukumu na hukumu nyingine pamoja na kuwa itakidi kwa kwa hilo amefanya maasiya na astahiki kuadhibiwa na hukumu ya mtume ndio wajib hapa wanasema ulama ni kufrun asghar ni kufru ndogo isiyomtoa kwenye kwenye Uislamu lakini ni katika madhambi makubwa kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema ni kufrun duna kufur naam hizo ndizo hali za kuhukumu na sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala nne tatu za mwanzo hukufuru kutoka kwenye Uislamu moja ya mwisho ni kufuru ndogo yani ni madhambi makubwa zaidi lakini haimtoi kwenye nini kwenye Uislamu na hapa kwenye kuhukumu na hukumu isiyokuwa Allah isifahamike kuwa ni kuweka sheria kamili yani mtu awe na nche ameweka sheria kamili na no khalifa la hata jambo moja tu ukaitakidi kwa kwenye hili jambo hukumu hii ni ya, mtu, ya huyu asiyekuwa mtume na hii ni bora kuliko ya Uislamu atakuwa amekufuru kwa hilo. Kwa hivyo hili ni kila Muislamu ajibidiishe kuliepuka jambo hili tusi, tusi kama tunavoelewa au wanavodhania wengi wana hili na wale viongozi peke yao. La, mpaka sisi la tuhusu katika hukumu yoyote jambo lolote tuitakidi kuwa hukumu ya mtume ndio bora na ni wajib na haifai kwa hukumu na hukumu nyingine isiyokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takomea kwenye hili biidhnillah tabaraka wa taala katika halaka inayofuatia. tutaendelea uh, na naqidhi ya tano mpaka kumalizia wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam